Šeštas skirsnis. Spazmų tampamų veidų, krauju pastruvusiomis akimis, atmesta galva barua gulėjo ant grindų, graibydamasis už jų rankomis, o jo kojos buvo taip sustirusios, kad rodės greičiau nulūš negu sulinks. Ant lūpų pasirodė putos, jis duso. Nusteiręs Vilforas akimirksnį stovėjo, negalėdamas atplėšti akių nuo vaizdo, kuris patraukė jo dėmesį vos peržengus lengstį. Morelio jis nepamatė. Valandėlę žiūrėjau tylėdamas išbliškęs. Paskui puoliai prie durų, išgastingai šaukdamas. Daktarė, daktarė, eikite čia, greičiau. Pone, stvarstydamasi už laiptų turėklų pašaukė Valentina savo pamotę. Ateikite čia, greičiau, atsineškite uostumoje druską. Kas yra? Šaltų santurių balsų paklausė ponė de Vilfor. Ak, ateikite čionai. Kur gydytojas, šaukė Vilforas, kur jis? Pone de Vilfort palengva lipo laiptais. Po jos kojomis girgždėjo mediniais pakopos. Viena ranka ji nosinė šluostėsi veidą, kitoje laikė buteliuką su uostomoje druska. Priėjusi prie durų, ji pirmiausiai žvilgtelėjo į Nuartyje, kurio veidas, nors dėl gerai suprantamos priežasties ir labai susijaudinęs, liudijo, kad senių sveikatos būklė nepasikeitusi. Paskui pamatė mirštantį jį. Ji išbalo, Jos žvilgsnis atšoko, jei galima tai pasakyti, nuo tarno ir vėl įsmigo į poną. Dėl dievo, ponė, kur daktaras, pakartojo Vilforas, jis nuėjo pas jūs, juk matote čia apopleksiją, jį galima išgelbėti nuleidus kraują. Gal jis ko nors apsivalgė? Paklausė ponė de Vilfor, neatsakydama į klausimą. Jis dar be pusryčių, tarė Valentina, senelis buvo išsiuntęs jį skubių reikalų, jis labai pavargo ir grįžęs išgėrė tik stiklinę limonado. Kodėl ne vyno? paklausė ponė de Vilfor, limonadas labai kenksmingas. Limonado buvo čia pat senelio grafinė. Vargšas Barua buvo labai ištrauškęs, todėl išgėri, kas pasitaikyvo ranką. Pone de Vilfor krūptelėjo, nuart jie žiūrėjo ją atidžiu žvilgsniu. Jo toks trumpas kaklas, pasakė ji. Pone, tarė Vilforas, aš klausiu, kur davrinjį, dėl dievo sakykite – Jis Eduaro kambaryje, berniukas ir guliuoja. Nebegalėdama įsisukti, atsakė ji. Vilforas šoko prie laiptų ir nubėgo daktaru. Šekit, tari ponė de Vilfor, duodama Valentinai buteliuką. Tikriausiai jam leis kraują. Aš einu į savo kambarį, negaliu žiūrėti į kraują. Ir ji nuėjo paskui vyrą. Morelis išėjo iš tamsaus kampo. Kilus tokiai suirutė, jo niekas nepastebėjo. Greičiau išeikite, Maksimilianai, tarė jam Valentina, ir nesirodykite, kol jūsų nepašauksiu, eikite. Morelis pasisuko į Nuartie. Nuartie atgavęs šaltą kraujiškumą pritarė, kad jam reikia eiti. Morelis prispaudė prie širdies Valentinos ranką ir išėjo šoniniu koridoriu. Tuo metu pro kitas duris įėjo Vilforas ir gydytojas. Barua po truputį peikėjosi. Priepolis praėjo, jis ėmė dėjuoti ir pasikėlęs priklaupė ant vieno kelių. Davrinjį su Vilforu paguldė Barua ant kušėtais. Ko reikia, daktarė? paklausė Vilforas. Tegul atneša vandens ir eterių, turite jo namuose? Taip. Tegul kas nors nubėga terpentino aliejaus ir vindomųjų. Greičiau bėgite, įsakė Vilforas. O dabar tegul visi išeina. Man taip pat išeiti, baigščiai paklausė Valentina. Taip, panelė, ypač jums, šiurkščiai atsakė gydytojas. Valentina nustebusi pažvelgė į gydytoją, pabučiavo nuartyje į kaktą ir išėjo. Gydytojas paniurės uždarė paskui ją duris. Žiūrėkite, žiūrėkite, daktarė, jis atsigavo, tai buvo tik priepolis. Davrinjį rūškanai nusišypsojo. Kaip jaučiatės, barua? paklausė jis. Truputį geriau, ponė. Ar galite išgerti stiklinę vandens su eteriu? Pabandysiu, tik nelieskite manęs. Kodėl? Man rodos, jeigu nors vienu pirštu mane paliesite, priepolis vėl prasidės. Išgerkite. Barua paėmė stiklinę, pakėlė prie pameilusių lūpų ir apie pusę išgėrė. Ką jums skauda, paklausė daktaras. Viską, baisiai tampome šlungis. Galvas vaiksta, taip, ausise spengia, nežmoniškai. Kada tai prasidėjo, tik dabar, staigiai, kaip per kūnų trenkus. O vakar nieko, už vakar nieko. Nei apsnudimo, nei sunkumo skrandyje, ne. Ką šiandien valgėte? Dar nieko nevalgiau, tik išgėriau stiklinę ponų limonado ir viskas. Ir Barua linktelėjau į nuartyje, kuris nejudėdamas sėdėjo krėsle ir stebėjo šiurpę sceną, nepraleisdamas nei vieno krustelėjimo, nei vieno žodžių. Kur tas limonadas? Susijaudinęs paklausė gydytojas. Grafine, žemai. Kur žemai? Virtuvėje. Norite, aš atnešiu daktarę, paklausė Vilforas. Ne, pasilikite čia ir pamėginkite sugirdyti ligonį visą stiklinę. O limonadas? Aš pats nueisiu. Davringi pašauko atidarė duris, puolė tarnų laiptai žemyn ir vos neparvertė ponios de Vilfor, kuri taip pat ėjo į virtuvę. Ji aiktelėjo. Davringi neatkreipė ją jokio dėmesio. Genamos vienos minties jis peršoko paskutinės tris ar keturias pakopas, įbėgo į virtuvę ir ant padeiklo pamatė grafiną, kurio dar ketvirtadalis buvo neišgertas. Jis čiupo jį kaip erelis grobį. Uždusęs vėl užlipo į antrą aukštą ir grįžo į nuartie kambarį. Pone de Vilforto tarpu išleitų kopė į savo miegamąjį. Ar čia tas pats grafinas, paklausė Davringi? Taip, ponas daktarė. Ir limonadas tas pats, kurį jūs gėrite, turbūt. Koks buvo jo skonis? Kartus. Daktaras užsipylė keletą lašų ant delnų, palėtė lūpomis ir palaikęs gurkšnelį burnoje, tarsi ragaudamas vyną, įspjovė į židinį. Tikrai, patvirtino jis. Jūs jau taip pat gėrėte, ponas Nuartie. Taip parodė senis. Jums tas limonadas irgi atrodė kartus. Taip. Ponas daktarė, sudėjavo barua, mane vėl suėmė viešpatė mila širdingas, pasigailėk manęs. Gydytojas puolė prie ligonių. Kur vimdomieji, Vilforai? Vilforas išbėgo šaukdamas. Kur vimdomieji, ar atneši? Niekas neatsakė. Visus namus buvo apėmė siaubas. Jei galėčiau įpūsti jam į plaučius oro, dairydamasis aplinkui tarė Davrinjį, gal jis ir neuždustų. Ne jau nieko nėra. Nieku. Daktarė, suriko Barua, neleiskite man numirti, aš mirštu, viešpatė mirštu. Plunksna, ar nėra plunksnos, paklausė daktaras. Staiga jis pamatė ant stalo plunksną. Davrin jį pabandė įkišti ją ligoniui į burną, bet neįstengi pražiodyti mišlungę su rakindu žandikauliu. Barua prasidėjo dar smarkesnis priepolis negu pirma. Jis nuslydo nuo kušetės ir sustairo ant žemės. Gydytojas paliko jį priepolio kamuojama, nes nieko negalėjau padėti ir priejo prie nuartie. Kaip jaučiatės, pašnipždomis skubiai paklausė jis gerai? Taip. Skrandyje sunku ar lengva? Lengva? Taip. Kaip po tabletės, kurią pralyjate kas sekmadienis? Taip. Kas jums paruošė tą limonadą? Barua? Taip. Ar jūs jam pasiūlėte jo išgerti? Ne. Vilforas? Ne. Pone? Ne. Tuomet Valentina? Davrinjį dėmesį patraukė sunkus barua atodusis ir žiovulys, nuo kurio subraškėjo žandikauliai. Jis nuskubėjo pas ligonį. Barua, ar galite kalbėti? paklausė daktaras. Barua sumurmėjo keletą nesuprantamų žodžių. Pasisteng, drauguži. Barua atmerkė krauju pasrovusias akis. Kas paruošė limonadą? Aš. Ar atnešėte savo ponui iškart, kai tik paruošėte? Ne. Kur buvote jį palikęs? Valgomajame, nes mane pašaukė kas jį atnešė čia. Panelį Valentina. Davrinjį delnų sudavė savo per kaktą. Viešpatie, sumurmėjo jis. Daktarė, daktarė, sušuko Barua, jausdamas, kad prasideda trečias priepolis. Kodėl neatneša vimdomųjų, suriko gydytojas. Štai jie, tarė eidamas Vilforas. Kas paruošė? Vaistininko mokinys, jis atėjo kartu su manimi. Išgerkite, negaliu, daktarė, per vėlų veržia gerklę, dūstu, širdis, galva, kokia kančia, ar ilgai taip kentėsiu? Ne, ne, drauguži, ta redaktorius. Greitai jums nieko nebeskaudės. Suprantu, sušuko nelaimingasis dieve, pasigailėk manęs. Ir suglikęs griuvo aukštėlninkas it perkūno trenktas. Davrinjį uždėjo ranką jam ant širdies, prikišo prie lūpų veidrodį. Na kaip? paklausė Vilforas. Pasakykite, kad tučto jau atneštų truputį žibuoklių siropo. Vilforas nulėkė žemyn. Neįsigaskite, ponas Nuartijai, tarė Davrinjį, aš išnešiu ligonį į kitą kambarį nuleisti kraujo. Į tokius priepolius tikrai baisu žiūrėti. Ir paėmęs barua už pažastų išvilko į gretimą kambarį. Paskui tučto jau grįžo pas Nuartie paimti likusio limonado. Nuartie užmerkė dešinę akį. Jums reikia Valentinos, tuoj pasakysiu, kad pašauktų. Vilforas lipo aukštyn, Davrinjį jis sutiko koridoriuje. Na, paklausė Vilforas. Eime, tarė Davrinjį, vesdamasis jį į kambarį, kur gulėjo barua. Jis vis dar be sąmonės, paklausė karališkasis prokuroras. Mirė. Vilforas atbulas pasitraukė tris žingsnius, susėjami rankomis galvą ir su nuoširdžia užuojauta žiūrėdamas į velionį tarį. Taip netikėtai mirė. Labai netikėtai tiesa, pakartojo Davringį. Bet jūs bereikalų stebitės. Ponas ir ponė Desenmeranai mirė taip pat netikėtai. O, jūsų namuose mirštama netikėtai, ponas de Vilforai. Kaip, sušuko karališkasis prokuroras siaubo ir nusiminimo kupinu balsu. Jūs vėl grįžtate prie to širpiaus minties? Taip, ponė. Ji manęs nei valandėlę nepaliko, iškilmingai tarė davrinjį. O kad įsitikintumėte, jog aš neklystu, atidžiai manęs paklausykite, ponas de Vilforai. Vilforą kreitė šiurpas. Yra nuodų, kurie žudo beveik nepalikdami pėdsakų. Aš gerai juos žinau. Ištyriau visus jų sukeliamus simptomus, visus padarinius. Iš karto supratau, kokiais nuodais nunuodytas vargšas barua, kaip anasik pažinau ir ponios desanmeran nuodus. Yra būdas įsitikinti, ar į kokį nors skystį tų nuodų dėta ar ne. Mėlynas lakmusų popierius, kokia nors rūkštimi nudažytas raudonai, pamirkytas juose, vėl atgauna mėlyną spalvą, o žibuoklių sirupą jie nudažo žaliai. Mes neturime čia lakmusų popieriaus, bet štai jau atneša žibuoklių sirupą. Iš tikrųjų, koridoriuje pasigirdo žingsniai. Gydytojas pravėrė duris, paėmė iš kambarinės indą, kurio dugne buvo trys šaukštai sirupo, ir vėl jas uždarė. Žiūrėkite, tarė jis karališkajam prokurorui, kurio širdis pašėlusiai daužėsi. Štai šitame puodelyje yra žibuoklių sirupo, o grafine dar likė limonado, kurį gėrė nuartie ir barua. Jeigu limonadas grinas ir nekenksmingas, sirupo spalva nepasikeis, Jeigu limonadas užnuodytas, sirupas pažaliuos. Žiūrėkite. Gydytojas iš grafino į podelį pamažu įpylė keletą lašų limonadų. Ir sirupas podelio dugne toj pat susidrumstė. Iš pradžių jis pamilinavo lyg safyras, paskui pasidarė opalinis ir pagaliau žalės kaip smaragdas. Toks ir liko, daugiau nepasikeitė. Bandymas išsklaidė bet kokias abejonės. Nelaimingasis Barua nunuodytas angusturo su rogatu ir šventu ignoto riešutu. Tarė Davrinjį, dabar aš galiu prisiekti tai prieš žmonės ir prieš Dievą. Vilforas neištarė nei žodžio. Jis pakėlė rankas aukštyn, išplėtė paklaikusias akis ir priblokštas susmuko krėsle. Septintas skyrius. Apkaltinimas. Davrinjį greitai atgaivino karališkai prokurorą, kuris tame nelemtame kambaryje atrodė kaip antras lavonas. Mano namai pasidarė mirties namai, sudėjavo Vilforas. Ir nusikaltimo namai, pridūrė gydytojas. Ponas Davrinjį, sušuko Vilforas, neįmanoma apsakyti, ką dabar jaučiu, siaubas, skausmą, beprotybę. Taip, ramiai, svariai prabilo Davrinjį. Mums metas veikti man rodos metas užkirsti kelią tam mirčių srautui. Jaučiu, jog ilgiau nebepajėgsiu dangstyti paslaptį, jei neturėsiu vilties, kad už pamintus įstatymus ir nekaltas aukas netrukus bus atkeršyta. Vilforas apžvelgė kambarį rūškanų žvilgsnių. Mano namuose, sušnibždėjo jis, mano namuose. Klausykite, prokurorė, tarė Davrinjį, būkite vyras, jūs ginate įstatymus, jūsų garbė reikalauja paukoti tą auką. Baisus dalykas, daktarė, paukoti save? Apie tai ir kalbame. Vadinasi, jūs kažką įtarėte. Aš nieko neįtariu. Mirtis pasibeldžia į jūsų duris, įeina ir eina neaklai, bet apgalvotai, sėlina iš kambario į kambarį, o aš seku jaus pėdsakais, matau jaus kelią. Aš laikausi senovės žmonių išminties, vaikštau apgraibomis, mano draugiškumas jūsų šeimai ir pagarba jums, tai du raišiai dengintys man akis. Ir vis dėlto, Kalbėkite, daktarė, man užteks drąsos jūs išklausyti. Ir vis dėlto jūsų nuomonė, gal net jūsų šeimoje yra viena iš tų pabaisų, kurios gimsta retai kartą per šimtą metų. Lokusta ir Agripina, gyvenusius vienu laiku, tai išimtis, rodanti su kokiu įniršio apvaizda norėjo pražudyti daugybės nusikaltimų subjaurotą Romos imperiją. Brunhilda ir Fredegonda – pagimdai skausmingus prasidedančius civilizacijos pastangus pažinti žmogaus protą, nors ir tamsaus pasiuntiniui padedant. Visos tos moterys buvo jaunos ir gražios. Kadaise jų kaktas puošė tą patinę kaltybės gėlė, kuri puošė ir jūsų namuose gyvenančius nusikaltėliais kaktą. Vilforas riktelėjo sunėrį rankas ir maldaujamai pažvilgė į daktarą, bet šis negailestingai kalbėjo toliau. Ieškok, kam nusikaltimas buvo naudingas, skelbė viena teisės mokslo aksijoma. Daktarė, sušuko Vilforas, Deja, kiek kartų žmonių teisingumą apgavo tie pragaištingi žodžiai. Nežinau, bet man rodos tas nusikaltimas. Vis dėlto jūs pripažįstate, kad tai nusikaltimas. Taip, pripažįstu. Kas man belieka daryti? Bet leiskite baigti. Jaučiu, kad aš pagrindiniai to nusikaltimų auka, už visų paslaptingų mirčių slypi mano žuvimas. Žmogus, sumurmėjo Davrinjį, pats didžiausias egoistas iš visų padarų, pats didžiausia savimila iš visų būtybių. Jis įsitikinęs, kad tik jam vienam sukasi žemė šviečia saulį, tik jau tyko mirtis. Tai skrusdėlė nuo žolytais viršūnėliais keikinti dievą, o tie, kurie neteko gyvybės ar jie nieko neprarado – Ponas ir ponia Desan Meranai, Nuartie, Nuartie? Taip, ne jau manote, kad buvo kėsintasi į tą vargšą tarną? Ne, jis mirė vietoje kito, kaip Šekspyro Polonijus. Nuartie štai kas turėjo gerti limonadą, Nuartie ir gėrį, o Barua išgėrė atsitiktinai. Nors mirė Barua, bet turėjo mirti Nuartie. Bet kaipgi tada mano tėvas nenusinuodijo? Aš jums jau aiškinau tą vakarą suode, kai mirė ponė de Saint Meran. Jo organizmas pripratęs prie tų nuodų, tokia dozė jam nepavojinga, o kitiems mirtina. Niekas, net žudikas, nežino, kad jau ištisi metai aš gydau poną Nuartie Brucino. Bet žudikas gerai žino, nes įsitikino iš patirties, kad Brucinas yra stiprūs nuodai. Dieve mano, sušnipždėjo Vilforas gražydamas rankas. Pasiekite nusikaltelių pėdsakais – Jis nužudo San Meraną, daktarę. Galėčiau prisiekti, simptomai, kuriuos man nupasakojo, visiškai sutampa su tais, kuriuos mačiau savo akimis. Vilforas jau nesiginčijo, tik dusliai sudėjavo. Jis nužudo markizą, pakartojo gydytojas, paskui ponė de San Meran. Šitai žada dvigubą palikimą. Vilforas nusišluosti prakaitą, žliauginti jam per kaktą. Atidžiai klausykite. Nepraleidžiu ne vieno jūsų žodžio, sulimeno Vilforas. Ponas Nuartie savo testamentu visą, ką turi paskyrė vargšams, taigi nuskriaudė jūs ir jūsų šeimą. Be jokių pasigailėjimų toliau kalbėjo daktaras. Todėl prieš Nuartie nesikėsinama, iš jo nėra ko laukti. Bet vos tik jis panaikino pirmą testamentą, vos spėjo sudaryti antrą, to jau nuodijamas ir jis. Nusikaltelis matyt būkštauja, kad Nuartie nesudarytų trečių. Testamentas regis buvo surašytas už vakar, taigi žudikas negaišta. Pasigailėkite, davrinjį. Jokio pasigailėjimo. Gydytojui skirta šventa pareiga žemėje, kurią atlikdamas jis pakyla iki gyvybės ištakų ir nusileidžia į paslaptingas mirties tamsybės. Kai padaromas nusikaltimas ir net pats dievas pasibaisėjęs nugręžia akis nuo kaltininko, gydytojas privalo pasakyti štai jis. Pasigailėkite mano dukters, sumurmėjo Vilforas. Jūs pats pasakėte dukters, jūs tėvas. Pasigailėkite, Valentinos, ne, negalimas daiktas, greičiau pat save apkaltinčiau. Valentina auksinė širdies mergaitė nekalta itlelyje. Jokio pasigalėjimo, ponas karališkasis prokurorė, ji nutverta už rankus. Panelė de Vilfort pati supakavo vaistus, kurie buvo nusiųsti markizui de Senmeranui. Ir markizas mirė. Panelė de Vilfort ruošė gėrimą markizai de Senmeran ir markizai mirė. Panelė de Vilfort paėmė iš barua Tarnas buvo išsiustas į miestą grafino limonado, kurį paralitikas paprastai iki pietų išgeria. Ir senis liko gyvas tik per stebuklą. Paneliai Devilfor štai kas nusikaltėliai, štai kas nuodytoje. Ponas karališkasis prokurorė, aš kaltinu panelę Devilfor, atlikite savo pareigą. Daktarė, aš neprieštarauju, nesiginu, aš tikiu jumis, bet nežudykite manęs, mano garbės. Ponas Devilforai, karčiuodamasis tarė gydytojas, yra aplinkybių, kai aš nesutinku laikytis kvailų sąlygotumų. Jeigu jūsų duktei būtų padariusi tik vieną nusikaltimą ir aš matyčiau ją ruošiantis antrajam, tai pasakyčiau jums, perspėkite, nubauskite, tegu ji visą likusį gyvenimą praleidžia kokiame nors vienolyne ir ašarodama meldžia atleidimu. Jei ji būtų padariusi antrą nusikaltimą, aš pasakyčiau jums, klausykite, Vilforai, štai nuodai, priešnuodžių nuo jų nėra – Jų veikimas greitas kaip mintis, taigus kaip žaibas, neišvengiamas kaip perkūno trenksmas. Duokite jai tų nuodų ir paveskite jau sielą Dievui. Šitaip gelbėkite savo garbę ir gyvybę, nes ji kėsinasi į jūs. Matau, kaip ji prieina prie jūsų galvūgalio su veidmainiška šypsena ir švelniai žodžiais. Vargas jums, Vilforai, jeigu nesmoksite pirmas. Štai ką pasakyčiau jums, jeigu ji būtų nužudžiusi tik du žmonės. Bet ji matė tris agonijas, žiūrėjo į tris merdinčiuosius, klupojo prie trijų lavonų. Budeliui į rankas nuoditoje, budeliui į rankas. Jūs kalbate apie savo garbę, padarykite tai, ką jums sakau, ir jūs tapsite nemirtingas. Vilforas puolė ant kelių. Aš neturiu tokios stiprios valios kaip jūs, tarė jis. Bet ir jūs jos neturėtumėte, jei būtų kalbama ne apie mano dukterį Valentiną, o apie jūsų dukterį Madleną. Gydytojas išbalo. Daktarė, kiekvienam moters pagimdytam žmogui skirta kentėti ir mirti. Aš kentėsiu ir kentėdamas lauksiu mirties valandos. Saugokiteis, tarė Davrin jį, ji ateis negreitai, ji jūs užklups tik tada, kai bus pakirtusi jūsų tėvą, žmoną, galbūt sūnų. Vilforas dusdamas sugribė gydytojo ranką. Pasigailėkite manęs, sušuko jis, pasigailėkite, ne, mano duktė nekalta. Nutemkite mus į teismą, bet aš vis tiek kartausiu, ne, mano duktė nekalta. Mano namuose nebuvo nusikaltimo, aš nenoriu, girdite, nenoriu, kad mano namuose būtų įvykęs nusikaltimas. Jeigu į kieno namus įėjo nusikaltimas, tai jis kaip ir mirtis niekomet nevaikšto vienas. Klausykite, kas jums rūpi, jeigu aš būsiu nužudytas? Argi jūs man draugas, argi jūs žmogus, argi jūs turite širdį? Ne, jūs gydytojas ir aš sakau jums, ne, aš netiduosiu savo dukters į budelio rankas. Viena mintis mane degina, aš lyg beprotis galiu nagais draskytis krūtinę. Kas bus, jeigu jūs apsirinkate, daktarė, jeigu tai kas kitas, o ne mano duktė? Jeigu vieną dieną išbliškęs kaip šmeiklą aš ateisiu pas jūs ir pasakysiu, žmog žudy, tu nužudėjai mano dukterį, jei šitaip atsitiktų, davrin jį, aš krikščionis, bet nusižudyčiau. Gerai, Valandėlę patilėjęs tarė gydytojas. Palauksiu. Vilforas pažiūrėjau į jį nepasitikėdamas. Bet jeigu jūsų namuose kas nors apsirgs, lėtai ir iškilmingai prabilo Davrinjį, jeigu jūs pats pajusite, kad atėjau jūsų eilė, nekvieskite manęs, aš neisiu. Sutinku dalyti su jumis tą baisę paslaptimi, bet nenoriu, kad mano širdie šaknytųsi gėda ir sąžinys graužimas, augdami ir daugindamiesi taip, kaip nusikaltimai ir nelaimės jūsų namuose. Jūs mane paliekate, daktarė? Taip, negaliu eiti kartu su jumis. Aš ir taip jau prieėjau iki ešafoto. Dar vienas toks įvykis ir kraupi tragedija pasibaigs. Sudie. Daktarė, maldauju. Visos tos baisenybės teršia mano galvą. Nekenčiu jūsų namų. Sudie, ponė. Dar vieną žodį, tik vieną žodį, daktarė. Jūs mane paliekate siaubingoje padėtyje. Siauba dar didina tai, ką man atskleidėte. Bet ką pasakys žmonės apie staigę senojo tarno mirtį? Teisybei, tarė Davrinjį, palidėkite mane. Gydytojas išėjo pirmą, Vilforas paskui. Susijaudinę tarnai stoviniavo koridoriuose ir ant laiptų, kur turėjo praeiti daktaras. Vargšas Barua jau keliari metai per mažai judėjo, garsiai, kad visi girdėtų, tarė Davrinjį Vilforui. Anksčiau jis taip mėgdavo raitas arba važiuotas bastytis su savo ponu po visą Europą, todėl vienodas nevaikštančių ligonių slaugimas ir pribaigė jį – Sutriko kraujo pytaka. Jis buvo aptukęs stambių trumpų sprandų, ji trenkė apopleksiją, o mane iškvietė per vėlai. Beje, pridūrė jis pašnipždomis, neužmirškite išpilti į krosnį žibuoklių sirupą iš puodelių. Nepadavęs Vilforui rankos ir netaręs nei žodžio apie tai, kas buvo kalbėta, tarnų ašarų bei aimanavimų lydimas gydytojas išėjo. Ta patį vakarą visi tarnai susirinko virtuvėje, ilgai tarėsi ir pagaliau nuėjo pas ponę de Vilfort prašytis atleidžiami. Jokie įkalbinėjimai, jokie siūlymai pakelti algą nieko nepadėjo. Jie tvirtai laikėsi savo. Mes norime išeiti, nes šiuose namuose viešpatauja mirtis. Nors ir labai prašomi, jie paliko namus, įtikinėdami, kad jiems labai gaila skirtis su tokiais gerais šeimininkais ir ypač su panele Valentina, tokia jautre ir meile. Po šių žodžių Vilforas pažvelgė į Valentiną. Ji verkė. Keista, nors dukters ašarus jį sugraudino, bet jis pažiūrėjo taip pat ir į žmoną, ir jam pasirodė, kad plonose jos lūpose šmeistelėjo niurus šypsnys, panašus į kraupų meteorą, kuris tarp debesų lekia žemyn audringų dangumi. Aštuntas skyrius. Iš santaupų gyvenančių kepėjo kambarys. Tos pačios dienos vakarą, kai grafas de Morseras išėjo iš danglarų jau šaltumo sugėdintas ir įsiutintas, Andrija Kavalkantis, garbanotas ir pomaduotas, užraitytais ūsais, apsimovęs baltomis pirštinėmis, beveik stačią savo fajetone įvažiavo į bankininko kiemą šose Dantano gatvėje. Šiek tiek pasisukioję svetainėje, jis nutaikė patogų momentą, pasivedėjo danglarą prie lango ir po vingriaus įžangos išteisti kančias, prislėgusias jį išvykus jo kilmingajam tėvui. Tėvo išvažiavus, kalbėjo jis, bankininko šeimoje, kurioje jį prieėmė kaip tikrą sūnų, jis pajutęs laimės viltį. Kiekvienas žmogus privalas ją vertinti labiau negu aistrus įgeičius. Be to pakerėtas gražių panelės danglar akių, jis turėjęs laimę patirti ir pačią aistrą. Danglaras klausėsi jo nepaprastai dėmesingai. Jau trys ar keturios dienos jis laukė šio pokalbio, o kai pagaliau sulaukė, jo veidas nušvito taip, kai buvo apsiniaukęs klausantis morsero. Vis dėlto prieš priimdamas jaunolio pasiūlymą, jis pareiškė šiokių tokių abejonių. Ponas Andrija, tarė jis, ar jūs ne per jaunas galvoti apie vedybas? Nei kiek ne per jaunas, atsakė kavalkantis, bent man tai patrodo. Didikai Italijoje veda jauni, tai labai išmintingas paprotys. Gyvenimas toks permainingas, jog laimę reikia čiupti tada, kai pasitaiko proga ją nutverti. Sakysime, jūsų pasipiršimą, kuriuo aš labai patenkintas, palankiai sutiks mano žmona ir duktė. Bet su kuo mes aptarsime materialinius reikalus? Mano manimu, tai svarbus klausimas ir tik tėvai gali jį tinkamai spręsti. Pone, mano tėvas išmintingas ir pramatus žmogus, jis jautė, kad aš gal panorėsiu vesti Prancūzijoje – Išvažiuodamas su mano kilmės dokumentais jis paliko ir laišką, kuriuo įsipareigoja duoti man kasmet po 150 tūkstančių livrų nuo vestuvių dienos, jeigu tik pritars mano pasirinkimui. Kiek galiu spręsti, šitai sudaro ketvirtadalį jo pajamų. O aš, tari danglaras, tekindamas dukterį visada ketinau duoti jai 500 tūkstančių frankų kraičio, bet to ji vienintelį mano įpėdinį. Na, matote, tarė Andrija, kaip viskas puikiai klostosi, jeigu tik mano prašymų net mes ponė Danglar ir panelė Eženį. Mes turėsime 175 tūkstančius livrų metinių pajamų. Tarkime, jog aš įtikinsiu Markizą, kad mokėtų man nerentą, o atiduotų mano žinion patį kapitalą. Šitai aišku nebus lengva, bet vis dėlto gal pavyks. Tuomet mūsų 2 ar 3 milijonus jūs paleisite apyvarton, o apsukriuose rankose tokia suma visuomet duos 10 procentų. Aš niekomet nemoku daugiau kaip keturių, tari bankininkas, arba net tris su pusę. Bet žentui duočiau penkis, o pelną dalytumės pusiau. Na ir puiku, uošvi, tari kavalkantis, parodydamas, kiek praščiaukišką prigimtį. Kad ir kaip stengiasi, ji kartais prasiverždavo pro aristokratiškumo blizgesį, kurio vaikinas taip rūpestingai ją dangsti. Bet tučto jau susigriebęs pridūrė, atleiskite, baronė, matote, vien tik dėl vilties aš netekau galvos, o kas bus, jeigu jie įsipildys? Bet juk tikriausiai yra turto dalis – tarė Danglaras, net nepastebėdamas, kaip iš pradžių visai nesavanaudiškas pokalbis virto piniginių reikalų aptarimu, kurios teivas negali jums netiduoti. Kokia? Paklausė Andrija. Ta, kuri priklausė jūsų motinai. Taip, žinoma, ta, kuri priklausė mano motinai Leonorai Korsinari. O kokio didumo ta turto dalis? Prisipažinsiu, tari Andrija, niekada ją nesidomėjau, bet manau, kad mažiausiai 2 milijonai. Danglarų iš džiaugsmo užėmė kvapą. Taip jaučiasi šikštuolis atgavęs prarastą lobį arba skestantis, taiga užčiuopęs po kojomis kietą žemę. Taigi, baronė, švelniai ir pagarbiai lengdamasis bankininkui paklausė Andrija, ar galiu tikėtis? Vikonte, atsakė Danglaras, galite tikėtis ir jeigu tik kokia nors kliūdis iš jūsų pusės nepastaus kelio, tai viskas nuspręsta. Bet kaip čia yra, pridūrė jis pagalvojęs, kad jūsų globėjas, Paryžiaus aukštuomenėje grafas Montekristas, netvyko kartu su jumis prašyti mano dukters rankos. Andrija truputį paraudo – Aš tiesiai iš grafo, paaiškino jis, negalima ginčyti, tai puikus vyras, bet labai originalus. Jis visiškai pritarė mano pasirinkimui ir pareiškė esas tikras, jog tėvas sutiks atiduoti man kapitalą vietoje pajamų. Taip pat žadėjo padėti man jį išgauti. Bet pasakė, kad niekada nesijėmė ir nesijims atsakomybės prašyti kam nors kieno nors rankus. Tiesa, jis teikėsi pridurti, kad jeigu jam ir tektų kada nors gailėtis dėl savo nusistatymų, tai tik šiuo atveju, nes manas, jog šitos vedybos bus laimingos ir darnios. Be to, nors jis ir nenori nieko daryti oficialiai, bet sakė pareikš savo nuomonę, kai jūs jį paklausite. Puiku. O dabar, žavingai šipsodamas įstarė Andrija, su Ošvi pokalbis baigtas ir aš kreipiuosi į bankininką. Ko jūs norėtumėte iš bankininko, taip pat juokdamasis paklausė Danglaras. Poryt aš turiu gauti iš jūsų apie 4000 frankų. Bet grafas supranta, jog ateinantį mėnesį tikriausiai bus didelių išlaidų ir mano kuklių viengungiškų pajamų gali neužtekti. Todėl jis man pasiūlė štai šį čekį 20 tūkstančių frankų. Štai matote, čia grafo parašas. Ar to pakanka? Atneškite man tokių čekių nors milijonui ir aš juos visus priimsiu, tarė danglaras, kiždamasis čekį kišenėn. Paskirkite rytoj jums patogią valandą, mano kasininkas ateis pas jūs ir jūs pasirašysite gavęs 24 tūkstančius frankų. Dešimtą ryto, jeigu jums patogu, kuo anksčiau tuo geriau, nes rytoj norėčiau išvykti už miestų. Gerai, dešimtą valandą, princų viešbutyje kaip visada? Taip. Kita diena su bankininkui garbę darančių punktualumu 24 tūkstančiai frankų buvo įteikti kavalkančiui, kuris 200 palikęs kadrusui tikrai išėjo iš namų. Andrija norėjo išvengti susitikimo su pavojingu draugu, todėl ir vakare grįžo, kiek galėdamas vėliau. Bet vos tik įžengė į kiemą, prieš jį išniro viešbučio šveicorius, laukęs jo su kepure rankose. Jūsų šviesybė, tarė jis, ta žmogus buvo atėjęs. Koks žmogus, atsainiai paklausė Andrija, tarsi būtų pamiršęs tą, kurį iš tikrųjų labai gerai prisiminė. Tas, kuriam jūsų šviesybė mokate pensijėlę – A, senasis mano tėvų tarnas, tarė Andrija, atidavėte jam 200 frankų, kuriuos buvo palikęs. Taip jūsų šviesybė. Andrijos pageidavimu tarnai jį vadino jūsų šviesybę. Bet jis neėmė tų pinigų, pasakė durininkas. Andrija išbliško, bet kadangi buvo jau tamsu, tai niekas nepastebėjo. Kaip neėmė? Paklausė jis virptelėjusiu balsu. Neėmė, norėjau pasikalbėti su jūsų šviesybė. Atsakiau, kad jūsų nėra namie, bet jis vis tiek spyrėsi. Pagaliau nusileido ir paliko jums laišką, kurį atsinešė už anspauduotą. Duokite, tarė Andrija. Fajetono žibinto šviesoje jis perskaitė. Žinai, kur aš gyvenu. Lauksiu tavęs rytoj 9 valandą ryto. Andrija patikrino, ar nebuvo perlaužtas anspaudas, ar smalsius kienų nors akys nepažvilgė į laišką. Bet jis buvo sulankstytas tokiais rombais ir trikampiais, kad norint jį perskaityti reikėjo perlaužti anspaudą, o anspaudas buvo nepaliestas. Gerai, tarė jaunuolis, vargšas, koks jis puikus žmogelis. Ir Andrija paliko durininką susigraudinusi dėl tokio artimo meilės, nežinanti kuo labiau žavėtis, ar jaunuoju ponu, ar senuoju tarnu.